Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju silnom društvu Sektor 3. Moji današnji gosti su Nikola Bakale iz Kinološkog športskog kluba Karlovac, koji će predstaviti kako je bilo na stručnom seminaru o radu spasilačkih pasa koji je održan ove nedjelje u Karlovcu, Centru za mlade na Gazi i poligonu Kinološkog e, kluba. Potom će Ivana Francisković iz Ekopana predstaviti prvi proljetni handmade sajam imam dan dobro sam koji se održava u subotu 31. ožujka u Centru za mlade na Gazi. Današnji gost je Nikola Bakale, predsjednik Kinološkog športskog kluba Karlovac. Dobar večer. Dobar večer. Zvao sam te u emisiju obzirom na stručni seminar o radu spasilačkih pasa koji je održan ove nedjelje u Karlovcu, održan je u Centru za mlade na Gazi bio i teoretski dio i na vašem poligonu Kinološkog športskog kluba od Korane praktični dio, pa evo samo za početak malo o organizaciji koje je pokrenuo cijelu ovu inicijativu. E, evo još jedan put svima slušateljima lijepi pozdrav. Ideja je bila ispred Kinološkog športskog kluba Karlovac i kluba ljubitelja Njemačke učara Karlovac u suorganizaciji sa gradom Karlovcem da se sprovede ovakav seminar sa ciljem znači obuke naših kinologa da bi stekli što veća saznanja o radu spasilačkih pasa. Tu obuku e, su nam došli održati znači ovoga e, klub za obuku službenih i sportskih pasa iz Zagreba. E, izvođači su Mirela Bosnar, gospođa Ana Viler i gospođa Božena Skoko. Oni su u svome klubu znači ljudi koji se bave godinama e, sa radom spasilačkih pasa i postignuli su u, na svjetskoj razini vrlo visoke rezultate i gledajući da mi ovdje u Karlovcu ovog trenutka nemamo e, čovjeka ili ljude koji bi nam takvo znanje pružili i dali pomoć u takvom vidu obuke osim znači ljudi koji su u gorskoj službi spašavanja Karlovac E, mi smo se znači njima obratili za jedan takav vid pomoći, također preko Hrvatskog kinološkog saveza i tu je, naš, e, tu je dogovorena e, saradnja, znači da ovoga, oni dođu ovdje u Karlovac i da se ovakav jedan seminar za sve kinologe koji su zainteresirani u radu spasilačkih pasa, da se odazoveju, da nauče nešto novo, a na kraju ovoga, na našem poligonu za obuku pasa prikaže i prikazna vježba spasilačkih pasa na samom terenu. Kako ste zadovoljni odazivom i Karlovčana i opće potporom od strane grada za ovu edukaciju? Pa ja se prvenstveno mogu zahvaliti gradu Karlovcu na razumijevanju što nas stvarno prati, e, jer tu možemo zahvaliti gospodinu Dubravku Deliću koji je ujedno i načelnik stožera za zaštitu i spašavanje grada Karlovca i on nam daje punu potporu i tu kad smo krenuli u tu ideju i taj projekat, gospodin Delić je rekao da pače treba krenuti u tu takav vid obuke sa psima u gradu Karlovcu. Moram reći da je takva obuka se sprovodila davnih 80. 80. godine gdje su među prvima znači u bivšoj Jugoslaviji napravili znatne rezultate i počeli su se znači kinolozi baviti sa time. Znači u tom dijelu e, možemo se zahvaliti gradu Karlovcu jer nam je pružio određenu i financijsku pomoć kako bi uredili dosadašnji sad naš poligon da bi ga doradili jer on ovoga trenutka može služiti znači za obuku što smo i prikazali jučer na ovoj prikaznoj vježbi, ali njega treba doraditi, dograditi sa niz drugih elemenata kako bi ovoga mogli psi što bolje i na jedan najkvalitetniji način e, mogli se obučiti da ne daj Bože danas sutra da se dogodi bilo kakva ruševina, bilo kakav potres, e, da bi ti psi mogli nešto odraditi i da bi mi kao vodiči tih pasa bili društveno korisni Rekao si sad malo tko je organizator i zašto se organizira ovakav stručni seminar. Otkud uopće ste došli na ideju za organizaciju ovakve baš edukacije u ovome trenutku? Evo nešto smo pričali prošli tjedan u oči samog seminara. Pa evo edukacija nas je potaknula e, na ovaj veliki potres što se dogodio u Japanu i kad smo vidjeli koja je to razorna moć takvoga potresa i gdje su gdje je nanesena stvarno Japanu velika ekonomska šteta, ali ne samo materijalna nego i u ljudskim znači životima. Shvatili smo da sve više potresa u svijetu ima. Evo sad zadnji potres je bio, čini mi se, u Meksiku. Ne znam koliko je žrtava bilo, ali nijedan detektor, kad se dogodi tako veliki potres, kad se znači zgrade uruše, veće ili manje, e, detektori ne mogu otkriti zbog znači velike koncentracije e, materijala željeza, on pišti znači, ovaj, i ne može otkriti znači, gdje se žrtva točno nalazi. Dok pas ima takav osjet gdje može detektirati žrtvu pa čak negdje do 30 metara dubine. Znači to je ona svojstvo psa gdje može pružiti pomoć znači u radu spasiteljima da ga detektira znači putem njuha, putem znači kopanja sa svojim šapama i tu znači e, spasitelji koji znači rade mogu točno ovoga locirati žrtvu da se dole nalazi. Mislim, psi su ovoga čovjeka u najvećem prijatelj i na jedan takav način izvaredno ovoga pomažeju čovjeku i u takvim nažalost velikim nesrećama i zato mislim da ovoga idemo jednim dobrim putem jer ovo što mi radimo i što drugi rade u Hrvatskoj kao što je KOSP Zagreb e, to su sve humanitarne akcije gdje ljudi ne, ne rade to iz nekakvog profita nego da budemo društveno korisni Emperor Haile Selassie the first, Emperor of Ethiopia says, We in Ethiopia have one of the oldest versions of the Bible. But however old the version may be, in whatever language it might be written, the word remains one and the same. It transcends all boundaries of empires and all conceptions of race life is eternal. No doubt you all remember reading in the Acts of the Apostles of how Philip baptized the Ethiopian official. He's the first Ethiopian on record to have followed Christ. And from that day onwards, the word of God has continued to grow in the hearts of Ethiopians. And I might say for myself that from early childhood, I was taught to appreciate the Bible, and my love for it increases with the passage of time. All through my troubles, I have found it a cause of infinite comfort. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Who can resist an invitation so full of compassion because of this personal experience in the goodness of the Bible, I was resolved that all my countrymen should share its great blessing and that by reading the Bible, they should find truth for themselves. Therefore, I caused a new translation to be made from our ancient language into the language which the old and young understood and spoke. Today, man sees all his hopes and aspirations crumbling before him. He is perplexed and knows not whether he's drifting. But he must realize that the Bible is his refuge and the rallying point for all humanity. In it, man will find the solution of his present difficulties and guidance for his future action. And unless Kakva je situacija? Evo sad kod nas ovdje već dosta dugo nije bilo nekih potresa što se tiče većih razaranja. E, ima li nekih najava šta kažu se seizmolozi? Pa ovog trenutka koliko ja znam i koliko sam ovoga upućen e, i surađujem sa ljudima iz e, Gorske službe spašavanja, E, navodno se očekuje da bi došlo do spajanja tektonskih ploča, znači Afrike i Europe, gdje bi najvjerojatnije utjecaj tog potresa se mogao očekivati od znači dole juga Dubrovnika prema znači ovdje sjevernom dijelu, kontinentalnom dijelu, znači to je Zagreb koji je također na trusnom području. Karlovac e, je na nešto nižem, ali ako bi bio nekakav potres magnitude negdje 6 stupnjeva po u ljestvici znatna oštećenja u gradu bi ovoga nastala. E, tako da u tom dijelu mi kao kinolozi želimo dati jedan doprinos, taj humanitarni doprinos, ne da Bože stvarno da se dogodi, da budemo spremni u svakom e, obliku ovoga, ako se tako nešto bi dogodilo, da smo spremni i da možemo pružiti E, svoju pomoć. E, ono što je vrlo bitno reći ovoga kod takvih oblika obuke, znači e, pse treba i vodiče obučavati puno, puno ranije. Znači, ovaj, kada se tako nešto dogodi, onda nema smisla obučavati pse ni vodiče, jer onda efekat normalno ne bi dao određene rezultate, kao znači ovoga psi i vodiči koji to rade jedan duži period. Da bi se jedan pas obučio u radu znači na ruševinama treba proći negdje otprilike dvije godine. Znači to nije mali period, to je dosta veliki period, to su dosta velika ulaganja. U razgovoru sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Karlovac, oni imaju danas svoja dva psa koja rade na ruševinama i to su strašna ulaganja u te pse i u te ljude, znači negde po jednome psu to iznosi nekakvih oko 150 tisuća kuna. Znači to nisu mala ulaganja, to su znatna ulaganja i velim to je jedan humanitarni projekt gdje mi svi znači želimo dati doprinos, isto kao što Hrvatska gorska služba spašavanja volontira, tako bi i mi htjeli biti na neki način e, prisutni ako bi se tako nešto dogodilo, da imamo spremne timove, da imamo spremne pse, obučene pse, e, vodiče i da u datnom trenutku možemo pružiti e, našim sugrađanima na neki način ako bi se dogodilo mogućnost da ipak u toj jednom jednom velikom neredu kad se dogodi da se proba e, što smanjiti što manji broj žrtava. Koliko mi sad imamo pasa uz ova dva gorske službe spašavanja tu u Karlovcu? Što se tiče samog kinološkog športskog kluba, e, mi smo tek znači, u ovom planu i programu zacrtali početak obuke, znači sad u mjesecu travnju, stoga mi ćemo krenuti sa nekakvih naših pet pasa, i znači plus pet vodiča. S nama, mi nismo tu sami, tu je i s nama znači klub ljubitelja njemačkih ovčara koji će se također njihovi članovi priključiti. To znači nekakvih par ljudi sigurno će biti iz njihovog kluba ali u principu samih obučenih pasa ovoga trenutka mi nemamo. Nemamo i velim sad kad mi to krenemo, znači treba će nam minimalno, minimalno godinu dana da bi mogli pripremiti pse i da možemo reći evo ti psi sad mogu raditi i mogu detektirati nekakve žrtve. Znači to je jedan dugotrajan proces, to nije lagan proces i velim u principu e, to traje dvije godine. Znači evo mi smo sada krenuli i daj Bože da za dvije godine im, da imamo barem dva do tri psa koji ćemo moći reći evo oni su osposobljeni, oni su obučeni i ovoga mogu raditi na ruševinama. Koliko općenito u Hrvatskoj sada ima obučenih pasa za traženje žrtava ispod ruševina? Pa, tu ne bi mogao dati točan podatak, ali koliko znam ima nekoliko klubova, znači tu je KOSP Zagreb koji se radi, ima u još nekih klubova znači koji se bave u rijeci, ali koji je broj samih pasa, obučenih pasa znači u radu na ruševinama ovog trenutka ne bih mogao ovoga točno reći. I neke znači službe kao Hrvatske gorske službe spašavanja njihove podružnice imaju u svojim sastavima te pse, a sad koliko je njihova obučenost o tome stvarno ne bi mogao govoriti ni procjenjivati, to vjerojatno ima taj podatak Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja vjerojatno vodi evidenciju svega toga. Isto kao što se gospodin Dubravko Delić kao načelnik za spašavanja bori eto i na neki način i potencira ovakav oblik obuke da se u gradu Karuc pokrene ovaj takav vid obuke i da imamo takve pse na raspolaganju državni uprav za spašavanje. Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje i da smo mi u tom sistemu. To je najbitnije da, da se krene i da smo mi u tom sistemu. Kad mi krenemo i kad budemo imali nekoliko pasa, onda će to sve biti sasvim drugačije, ali jedino kvalitetan, dobro obučen vojnik može izvršiti svoju zadaću. Isto tako i pas. Ako je kvalitetno i dobro pripremljen, ako je dobro obučen, znači on će moći pomoći i daće određene rezultate. name, private? straight black rasta. I am, I am, I am that I am. The Rastaman, the ancient one. I am a buffalo soldier, me no take orders from the damn civilian. The wicked up and I don't like a pavilion. Why we praise the lion high in Zion. I'm a buffalo soldier. Me mm, no take orders from the damn civilian. The no. killer from Runga Island like a pavilion. While we praise the lion high in Zion? See them, they set up them satellite dish. you know when you attack and up and out. You resist revelation, don't reveal, so no can't stop this. But if you fight at the time, there's somebody who's true. No detonators are automatics. Justice is the most highly celestial. I said it to Africa is our home. No more will I roam. My appointment with the king will be delayed no more. I am a buffalo soldier. Me mm, no take orders from the damn civilian. The killer from Runga Island like a pavilion. While we praise the lion high in Zion? desire. I am a buffalo soldier, me no take orders from the damn civilian. The wicked no. up run by them like a pavilion. Why we praise the lion high in You're cold and your numbers with the 18 Teach your are We on the head and pan the beast. What me know we night and always resist. Got the mark of the beast, say six, six, six. All the prison camps, got you getting ready to use that market for you know what the slavery you practice across. Shit, the money, money. Oh, it is funny. I am a buffalo soldier, me no take orders. I'm not damn civilian. This is enough to but I don't like a pavilion. While we praise the lion, I'm Zion. I am a buffalo soldier, military guardian from the damn civilian. No. In a Ferunga Island, like a pavilion, where we praise the lion high in Zion. Sit back, feelings, and listen to this now. Hear this, our rude boy. Not all done. Yes, I shake it, and I know you'll overstand. I know. You wanna get with your crack and that is damage, and can't have a piece, cause the beast keep prowling. Looking for the dope and guns to be round, but in the night they strike while you be partying. I am a buffalo soldier, military guardian from the damn civilian. The wicked of Ferunga Island, like a pavilion, where we praise the lion high in Zion. I am a buffalo soldier, me no take orders from no damn civilian. The wicked of the room, but I don't like a pavilion. Why we praise the lion high in Zion? What's your name, Private? MC, I am a buffalo soldier. don't take no orders. From the damn civilian, the cheated if you run go hide. The cheated if you run go hide. Go hide, cheated if you run go hide. Take push, cheated if you run go hide. Go hide, cheated if you run go hide. Evo za sve ljubitelje i vlasnike pasa, postoji li neka određena pasmina koja se preferira ili može bilo koji pas obučiti za ovakvu e, namjenu ili dužnost bolje rečeno i koja recimo ima neka doljnja ili gornja dobna granica kad se može pas početi trenirati? Glede toga nema e, nekakvog pravila. Znači, praktički mogli bi svi psi ovoga to raditi. Ali moramo naglasiti jednu stvar. Pas za ruševine ipak mora imati neke svoje predispozicije, znači da mora imati stančani njuh, da ne smije biti pretežak, znači ako je pretežak e, dosta se teško kreće po ruševinama i onda je to jedna negativnost. Znači tu su za sada među ovim psima, tu su njemački ovčari, tu su zater border collie, e, tu su e, belgijski ovčari, hrvatski ovčari, hajvani svi ostali psi koji svojim znači mirisima E, svojim njuhom e, na neki način mogu detektirati dobro i neovisno znači o čistokrvnosti, to uopće nije bitno, znači svaki pas koji se dobro pokaže na ruševinama, on je drag i koristan pas i velim, samo je bit e, prepoznati njegove vrline, znači taj vodič koji se s njim bavi, markiranti koji se također bave, znači bit je prepoznati mogućnost toga psa, da li on to može raditi ili ne može to raditi. Nisu svi psi znači sposobni da to odrađuju, ali Gledajući na nekakve recimo mješance, moguće je da čak kvalitetnije i bolje mogu odraditi recimo neke spasilačke dužnosti nego nekakvi recimo čistokrvni Tako da tu stvarno nema pravila i ja eto pozivam sve ljude u gradu Karlovcu koji imaju svoje pse, sad u četvrtom mjesecu kad krenemo sa ovom obukom, da se pridruže nama, seminar koji ćemo mi voditi bit će potpuno e, besplatan, jer ovo što radimo, to radimo na humanitarnoj bazi i želja nam je da ovaj, e, bude što više tih e, naših članova ili budućih potencijalnih vodiča koji će se uključiti u takav rad, a iz svega ćemo znači vidjeti koji psi zadovoljavaju, na kraju neki će se možda i razočarati u svemu tome, ali ne treba biti čovjek razočaran, uvijek treba pokušavati i pronaći psa onakoga kakvog kako mu odgovara, ako se baš želi baviti sa time, onda velim neka čovjek mora to stvarno si dati truda i pronaći pravoga psa. To ne znači da kupite prvog psa i da će on biti odmah pas da bude radio na ruševinama. To, to nije pravilo, ali velim, treba prvo probati pa se treba socijalizirati kvalitetno i dobro, znači to je prva osnova i velim, e, nekako je pravilo da sa 15 mjeseci se počinje sa radom znači tim stručnim radom na ruševinama i velim sama obuka traje negdje dvije godine. A treba li paziti, dakle proći osnovni trening poslušnosti šta se radi inače i na vašem poligonu? Da, u principu svaki pas e, sa tri mjeseca bi trebao ovoga proći e, tečaj osnovne socijalizacije pasa i da se ovoga prilagodi i u radu sa drugim psima, da se prilagodi znači i na markirante i na, i na, kraju na vodiča i velim taj period negdje od tri pa do godinu dana jedan takav vid obuke je poželjen da bi jednostavno pas ovoga upio određena znanja kulturnog ponašanja od sjedi, lezi, čekaj, dođi i tako dalje. To su nekakve osnovne vježbe. Vježbe znači kretanje uz nogu. Znači to su one prve, prve što se kaže koraci obuke i onda se vrši nakon toga nadogradnja. Znači da li su to napredni tečaj obuke u športskoj radnoj kinolozi ili se čovjek opredijelit će znači za rad na ruševine ili nekakav drugi vid sportske recimo agility i tako dalje. Znači to je sve što čovjek sa svojim psom želi postići, ali velim ovi spasilački psi prvenstveno ovoga e, i sami vodiči gledajući e, na težinu rada na ruševinama moraju položiti nekoliko znači ispita da bi općenito mogli biti vodiči spasilački pas. Znači nije samo e, trening za pse nego i za vodiče. Je, upravo tako i na kraju recimo po IRO programu polaže se određeni test iz sedam nekakvih grupacija, znači morate znati pružiti prvu pomoć e, u nesrećama na ruševinama, morate također znati pružiti pomoć i psu, jer događa se kad pas dođe na takve ruševine da ima dosta stakla, krhotina gdje se zna pas povrijediti, pa onda morate pružiti pomoć i samom unesrećenom. Također treba se znati kretati po ruševinama, znate da su ruševine takve kada se to dogodi da jedan korak, nespratan korak možete i sami vi biti unesrećeni, znači i tu treba imati e, velike spoznaje i na kraju znači čovjek gledajući mora poznavati dio i topografije i dio opće kulture i socijalizacije psa, znači to su svi elementi koji se znači polažeju kada ovoga vodič polaže za voditelja spasilačkih pasa. Okay, da, da nekako podcrtamo da se s psom treba dakle raditi već za tri mjeseca od osnovnih vještina ili osnovne socijalizacije pa dalje već. Za to vrijedi i za ljude koji ne planiraju sa svojim psom se baviti sa ovako zahtjevnim zadaćama. Pa upravo tako, ljudi kad nabave sebi prvoga psa onda se prvo i oni moraju educirati kako sa psom postupati. E, to nije lako, to je jedna jedna procedura, to je jedna obuka, to je jedno učenje, znači i vježbanje, vježbanje psa, ali znači vježbanje i samoga vodiča, jer vidjet ćete recimo kroz nekakve oblike obuke da to nije lako i da to uvijek pas ne prihvaća onako kako bi mi htjeli i ta obuka se mora redovito ponavljati, znači treninzi su otprilike sat do dva, pa onda treba nekad pauznicu napraviti, pa onda možda za nekoliko sati probati opet neku vježbu ponoviti, da se sve to kroz nekakvu igru, kroz nekakvu motivaciju, uvijek mora biti dobra motivacija kod psa, onda ćete određene rezultate znači postići. Također psa morate uvijek e, na neki način i nagraditi, da li je to njegova loptica, da li je to njegova igračka, da li je to nekakav e, mesni narezak ili bilo nešto drugo, ovoga, znači pas mora osjetiti vašu ljubav, pas mora osjetiti svoju motivaciju i mora osjetiti znači pozitivnu ovoga energiju koju mu vi pružate da bi on poslije toga tu pozitivnu energiju mogu vraćati vama. Dakle, više o motiviranju, o treningu pasa mogu e, građani direktno naučiti, čuti, vidjeti e, kod vas na kinološkom poligonu na Korani. E, tko se odazvao ovom, ovoj edukaciji? Rekli smo da niste dakle bili vi sami, E, iz Kinološkog športskog kluba Karlovac. E, vi ste jako zadovoljni sa odazivom. Svi organizatori su znači e, klub ljubitelja njemačkih učara Karlovac i grad Karlovac, to je ona okosnica, a tu su nam se znači odazvali Hrvatska gorska služba spašavanja, zatim klub belgijskih ovčara, i svi znači naši članovi koji su bili zainteresirani tako da eto na ovome samom teoretskom dijelu koji se ovdje održao u centru za mlade e, bilo je negdje oko 25 ljudi što gledajući da nismo nešto posebno popularizirali ovoga taj seminar mi smo sasvim zadovoljni sa, sa odazivom ljudi. Nešto veći broj je bio na samom poligonu kad je bio praktični dio obuke, e, što se je vidjelo da su došli i roditelji, da je bilo i djece, što je njih posebno interesiralo i mislim da su mogli vidjeti jedan predivan rad ovoga izvođača obuke i odnosno ovoga članova Kospa Zagreb gdje su stvarno prikazali kako se sa psima, znači mora raditi, ali kako se prvenstveno pas mora motivirati za taj posao. To je ono što je bit svega, znači motivacija psa. Ako pas nije dovoljno motiviran, teško da će on tu zadaću održati. Evo, moramo sad nekako pojasniti da pas sam na to gleda više kao igru nego e, ne kao neki zadatak koji mu je sad čovjek namijenio pa sve što radi, radi kroz igru, znači on nije ovog trenutka, znači kad ga vi pripremate da ide naći nekakvu žrtvu. Da bi on to znači odradio, da bi tu žrtvu znači pod nekakvom ruševinom pronašao, on se prvo kroz određenu igru, kroz motivaciju mora kvalitetno dobro pripremati. U toj znači zadaći e, priprema ga sam vodič, ali i markirant. Znači markirant i vodič moraju biti jedna jedna poveznica, znači onaj mark, ko markira, taj mora jako dobro poznavati e, toga psa koji ga traži. Zašto? Jer kad pas dođe blizu njega, on ovoga e, mora ga e, nagraditi praktički da li je to on, njegova loptica, da li je to nekakva hrana i tako dalje. Znači ta ta ovoga zajednička zajednička sinergija mora biti ovoga i između vodiča i između psa i markiranta. To su tri stvari i ako to ne funkcionira rezultata znači neće biti. Uvijek se zna se dogoditi da ako se pas ne pripremi kvalitetno e, vodič će primijetiti znači da on ne reagira onako kako bi trebao i onda se zna dogoditi da vodič ga pozove nazad ponovo ga priprema, priprema ga kako bi na jedan kvalitetan način mogu markiranta pronaći. Znači, prvenstveno mora pas biti dobro, dobro motiviran. Ako je dobro motiviran, on će automatski krenuti prema tragu, prema ositu, e, osjetu, prema njuhu i on će ovoga pokazivati otprilike gdje se taj markirant nalazi. Što dalje? Osim ovoga u travnju, na koji način se mogu i građani prijaviti i kad kreću trenizi? Pa evo kao prvo jedna od sad zadaća u travnju biti će vjerojatno uređenje našega poligona jer prošle godine smo jedan projekt sa gradom Karlcom, koji je prepoznat taj projekt e, i dobili smo određena financijska sredstva, znači krenit ćemo uređenje samog poligona za ruševine, to nam je prva zadaća, a nakon toga ćemo krenuti sa obukom, znači sa obukom E, naših vodiča i naših pasa u suradnji sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja. Tu su znači dvije djevojke koje rade i koje imaju znači obučene pse i mislim da će nam one biti na neki način i voditelji ovoga tečaja da i nas same što bolje pripreme i motiviraju jer one su već duže u tome poslu, imaju više iskustva znači nego mi. Mi imamo neka veća možda iskustva u samoj športskoj radnoj kinologiji, ali velim ovo su nekakvi specifični elementi i tu ovoga moramo ići korak po korak, tu nema strljanja, tu nema, e sad idemo odmah tražiti, ne znam, markiranta u nekakvoj ruševini, nego znači ići će se korak po korak prvenstveno sa motivacijom psa da se psi kvalitetno motiviraju. Tu ćemo vidjeti koji su to psi? Neki će vjerojatno i otpasti, znači bit će mi tu vrlo žao, neki će se ovoga i razočarati, ali velim ne treba posustati, treba pokušavati. Evo, juče sam čuo od gospođe Mirele Bosnar iz Kospa da evo, sa jednim psom su motivaciju radili preko tri mjeseca dok je provajao. Znači, to je dugačak put, ali znači, uporan je bio taj vodič, radio na svome psu, radio je na sebi i ovoga na kraju su ipak uspjeli tog psa dotjerati da je on prolajo da je poče se motivirati i na neki način ovoga taj pas je danas licencirani pas u Kospu Zagreb i postiže izvanredne i vrhunske rezultate. Za sve zainteresirane, kako se mogu prijaviti ili ako ništa drugo popratiti kako se provodi ovaj trening? Evo, svi koji su zainteresirani, ja bih volio neka pogledaju prvenstveno našu e, web stranicu www kšk-karlovac.hr i naći ćete sve informacije, ako ne vidjet ćete u četvrtom mjesecu mi smo na poligonu, svako ko je zainteresiran neka dođe, neka se obrati nama na poligon ili e, svaki utorak od 5 sati, još uvijek smo u gradskoj četvrti, imamo nekako uredovno radno vrijeme i tu nas možete naći, ali velim poslije uskrsa više u gradskoj četvrti nećemo biti i kompletan rad ćemo prebaciti znači ovoga na sami poligon i većinom ćemo utorkom od pet pa nadalje biti dolje. Znači svi koji su zainteresirani velim mogu sve informacije naći na našoj stranici. A mogu se direktno javiti kod nas u Centar za mlade na Gazi pa ćemo proslijediti već spojiti s vama? Ok, Nikola, evo, puno ti hvala na ovim informacijama. Želim čim bolju e, edukaciju, da čim više pasa, čim prije prođe. Pa evo, hvala vama što e, eto na neki način i mediji ovoga su to lijepo popratili i drago nam je ovoga da je velika zainteresiranost i medija, ali i samih građana u svemu tome i mislim da gledajući da e, bilo bi katastrofalno kad bi se dogodilo, a da nismo spremni. Zato ovoga, idemo raditi, idemo vježbati da smo spremni i da možemo biti društveno korisni našem gradu, našim ljudima i da na neki način u svakoj takvoj situaciji ovoga pomognemo koliko stvarno možemo pomoći, a ne da očekujemo pomoć od nekih sa strane. To nam je bio cilj i to nam je na neki način imperativ da se pokrenemo. Moj gost je bio Nikola Bakale iz Kinološkog športskog kluba Karlovac. O daljnjim aktivnostima samog kluba ćemo vas e, redovito informirati u našoj emisiji, a i ostalim emisijama na Hrvatskom radio Karlovcu. Sada imamo malo za svirat pa nastavljamo onda dalje. somos Babilón, Babilón. Hoy es un buen día para quemar Babilonia. Hoy es un buen día para acabar con esa escoria política, parásitos e hipócritas. quita! Vais a aprender en nuestra hoguera melódica. Y ahora escucha y únete a mi lucha. La unión hace la fuerza, ya que hace falta mucha. No se escucha, allá de la ducha, que Babilón aprieta y no achucha. Y ahora escucha y únete a mi lucha. Falla bon gallardón, falla tucha. No seas trucha Sal ya de la ducha, no más cabrones llenando a nuestra costa sus huchas. Fire will be burned, Babylon people must to learn. I and I have a message to send. Wicked man will fall in a red judgment. Fire will be burned, Babylon people must to learn. I and I have a message to send. Wicked judgment. Hoy estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que lo intenten, no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Hoy estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que lo intenten, no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Y es que a veces lo siento y tengo delito. Soy afortunado, vivo en el mundo rico. Y donde la tristeza se disfraza con perico. Y no aprecias lo bello aunque te den los hocicos. Así que lo dicho, chico. Hay suelto mucho bicho y te desamparados. Pues están llenos los nichos así que lo hay y suelto mucho y de desamparados están llenos los nichos. También tiene derecho el que no tiene chicha. Ya llenaste el buche con un poquito de chicha y Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. del color de la ambición y del presunto poder que ejercen ya solo unos pocos. Es solo abrir los ojos, lejos de puta, yo enfoco. Los hilos de las grandes empresas son movidos por gente importante, tipo desconocidos, de esos que no salen nunca en la televisión. No conceden entrevistas y no beben garrafón. Dueños de países enteros incluso, tú preocupado por gran hermano iluso. Y Tú preocupado por gran hermano iluso. Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia Babilonia, Babilonia. Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia Babilonia, Babilonia. Tierra va a faltar enterrar. Tanto caído por estómago vacío y Babilonia la piedra que demora el que no tiene fuerza para permanecer erguido y Babilonia. U subotu 31. ožujka u Centru za mlade na Gazi od 10 do 14 sati udruge Eko Pani domaći organiziraju prvi proljetni buljak i handmade sajam. Ovo tjedni buljak predstavit će Ivana Francisković iz Eko Pana. Dobro večer Denis i pozdrav svim slušateljima Radio Karlovca. Zbog čega buljak uz postojeću staru kramu koja se već tradicionalno održava u Karlovcu pa sad već možemo reći da je i buvljak koji organiziramo u Centru za mlade na Gazi već pomalo tradicionalan jer se događa iz mjeseca u mjesec, već nekoliko mjeseci za redom, a imamo ga namjeru održavati sasvim sigurno tijekom cijele ove godine. Zašto? Ne radi se o istim stvarima, iako načalno to jesu i ono što se događa petkom na sajmu je nekim dijelom buvljak, u svom manjem dijelu, u nekom većem opsegu to je zapravo sajmeni dan na kojem se mogu kupiti i nove stvari. Ovdje kod nas većinom se prodaju stare stvari, većinom one recimo možda namijenjene mlađoj populaciji, radi se nešto i o knjigama, prošli put je bilo nešto stripova, a i cilj nam je kroz ove sajmove tijekom svakog mjeseca promovirati i mlade ljude koji se bave handmade-om, znači koji izrađuju svoje rukotvorine, mladi kreativci koji na ovaj način evo, dobiju priliku za svoju promociju i da se povežu sa sa ostalima koji se bave sličnim stvarima i da nekako se prošire mrežu kupaca i onih koji su zainteresirani za njihov proizvod. Ono što nas još razlikuje a, od sajma to je što mi se, naš događaj uvijek subotom, čime evo dajemo priliku i onima koji imali smo puno upita, joj petak je dosta nezgodan dan, petkom se ne može ići na kramu, tamo na koranu ne mogu svi, tamo većinom dolaze ljudi koji nisu u radnom odnosu ili su u mirovini ili jednostavno mogu evo, si odvojiti toliko vremena da ali većina ljudi zapravo ne može doći petkom na gramu, pa je ovo recimo jedan dobar oblik koji mi nadam se da ćemo uspjeti popularizirati među građanima Karlovca, dakle ne mora nužno biti namijenjen isključivo mlađoj populaciji, mi smo e, voljni zapravo raspoloženi i drago nam bi nam bilo da otvorimo vrate svima i što prodavačima svih dobi, da imamo različitih proizvoda koji se prodaju, a isto tako i da nam dolaze kupovati oni koji u tjednu nemaju vremena, evo subota je tako jedan idealan termin, subotom prije popodne malo se prošetati kroz grad i doći do, kod nas na centar i, evo kupiti nešto povoljno, a i malo pogledati neke originalne stvari koje rade kreativci. A evo rekla si prostor preko Korane. Zar ne je bilo zgodnije da se cijeli buljak ili stara krama, Karlovačka, kako se to već zove, stara krama, održava negdje baš u gradu, na starom placu primjerice, koji bi bio prostor uz put i pri ruci svim šetačima? Pa bi, o tome zapravo mi interno često pričamo, s obzirom da ja i sama povremeno prodajem petkom na sajmu. Žao nam je, zato što u većini gradova posvuda u svijetu eh, buvljaci zapravo jesu u centru grada i na taj način i dobivaju nekakvu svoju eh, dimenziju u smislu da potiču ljude da malo više razmišljaju o onome što imaju kod kuće, ono onome što ne koriste, a možda nekom drugom bi trebalo o stvarima koje bacaju, a zapravo mogu iskoristiti, zapravo da stvarno dobivaju tu neku održiviju dimenziju. Mi u karucu kao da se malo, možda pomalo i sramimo te naše krame, pa onda uvijek se negdje baca, bila je dugo vremena na Ilovcu, sad je isto na korani, što možda je u redu sa te strane da je sada dostupnija većem broju građana, ali opet e, mislim da bi bilo idealno kad bismo imali baš negdje u centru grada, jednom u tjednu i u neku doba, recimo ono što mi isto žao, petkom taj sajam dosta rano završava, već iza 11 sati e, prodavači počnu skupljati svoje stvari. To mi je isto pomalo žao, voljela bih da imamo jedan buvljak baš u centru grada koji bi malo i oživio zvijezdu, a uz to i E, napravio nekakav protok ljudi i promovirao recimo taj neku ideju i načela održivog razvoja, odnosno takvog načina promišljanja. Pa da, u dosta zapadnoevropskih gradova te lokacije se nalaze sam, samim centrovima gradova. Da, nekako su prizorišta jednog dnevnog događanja, cijelodnevnog druženja i općenito. Znači nije na prvom mjestu sada prodaja. Često bude i performansa i nekih mini svirača i koncerata i općenito da, kupi se jedno, nastane jedno druženje koje je vrlo zanimljivo. I zapravo kupovina na bubljacima je i prilično popularna vani, a i postaje sve više kod nas. I isto sam tako primijetila da kod nas petkom ima sve više ljudi koji kupuju na, na krami i to je super. Mislim, baš se nađe svakakvih zanimljivih stvari. Meni je pola stana doma već <laughs> okruženo se stvarima i natrpano koje sam kupila. I, i zapravo imaju, svaka ima neku svoju priču i dolazi iz nekog drugog doba i eto, što su teže vremena, ljudi su malo više nostalgični i to je zapravo normalno, a s druge strane obnoviti svoju garderobu na taj način nije loše, uz to je vrlo maštovito. Kako je bilo na prošlom buvljaku veljači? Mm, što se tiče ovih naših buvljaka koje ovdje organiziramo u Centru za mlade na Gazi, e, prije svega zašto ih organiziramo ovdje, zato što nam je cilj e, potaknuti ljude da dolaze ovdje, recimo ovo je jedan dio grada u koji ljudi obično zaborave doći, recimo to tako, osim ako je stvarno neki događaj, pa bismo voljeli potaknuti ljude da je u subotu prije podne malo navrate ovdje kod nas, da vide što se zbiva, ne samo konkretno što se tiče bubljaka nego i kakve druge aktivnosti ovdje nudimo. E, a osim toga, svaki mjesec, dakle svake posljednje subote u mjesecu, organiziramo bubljak. E, bubljak organiziraju udruge domaći i Ekopan zajedno. I svaki mjesec, evo sad imamo ove redovite, i mogu reći da je svaki mjesec sve bolje. Sve, ne možemo se mi uspoređivati sa sajmom na koroni, ali to nam niti nije cilj. Mi smo neka mini verzija. E, bilo je dobro, sada ove zadnje u veljači imali smo nekoliko mladih kreativaca, imali smo nešto dekupaža, ručno rađene torbe, šivanu odjeću, e, neka mi oprosti ako sam nekomu sada i zaboravila, vjerojatno jesam i imali smo nakit, dranguje, jedan mladi dečko iz Karlovca, Mario, super radi nakit, pa evo pozivam i on će doći i ove subote e, da ljudi malo isto podrže mlade autore i e, imali smo dosta prodavača starih stvari, i ponešto posjetitelja. Voljeli bismo da ima i više, a nadamo se da će i biti jer sada ove subote idemo van, odnosno ispred centra na zelene površini ćemo biti i pozivam sve koji planiraju se malo prošetati u subotu do grada da i navrate do nas na gazi, nismo daleko, svega 5 minuta od samog središta grada. A koji su dalje planovi za toplije dane? Planirate li nešto slično organizirati i u drugim gradskim četvrtima osim Gaze? Mm, da, imali smo zapravo nekoliko upita sa više strana iz različitih kvartova e, i to nam je inače neka ideja koju već par godina planiramo realizirati, ali evo što zbog nedostatka nekakvog naših ljudskih resursa da se malo bolje organiziramo, e, možda ćemo sada uspjeti planiramo sada od mjeseca travna pa nadalje. Možda ćemo imati ljetnu pauzu, jednom mjesečno, osim ovog kao ovdje u centru, organizirati i u jednom od gradskih kvartova. Također pozvati ljude da počiste svoje podrume, tavane e, i sobe što god imaju za, za prodati ili žele možda nekome darovati ili razmijeniti da izađu iz svojih zgrada i evo da napraviti ćemo u svakom kvartu, nadamo se. Mislim da će sada prvi biti u novom centru, ako se ne varam. Da, o tome ćemo još obavijestiti slušatelje na vrijeme. Za vrijeme nepokorenog rada planirali se isto handmade kao što je bio i prošle godine. Da, da, dakle ista stvar kao i lani, vjerojatno ćemo biti ponovno na, istom, na istoj poziciji u Perivoju. E, odnosno šetalištu Franje Tuđmana e, i to će biti cjelodnevni događaj sa, i sa dječjim predstavama i koncertima i ujedno ćemo nastojati pozvati i predstaviti e, kreativce i autore različitih rukotvorina i zanimljivih stvari iz cijele Hrvatske, a ne samo iz Karlovca. Ok, o tome ćemo mi već pričati u našim idućim emisijama. Ok, Ivana, puno ti hvala. Hvala i evo, pozivamo se još jednom, dođite u subotu 31. ožujka od 10 do 14 sati na Buvljaku u Centru za mlade na Gazi. Odnosno igralištu ispred centra. Tako je. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili na internetskom radiju stanica mir.org, planetmagazin.net ili domaći.hr. Želimo ugodan ostatak večeri do slušanja. In a Jackie Reba, yeah, Smoke the weed, smoke the weed, smoke the weed, smoke the weed, smoke the weed. in the beach, bathroom boy in the beach. Smoke the cali weed, smoke the cali weed. Don't smoke in the beach, bathroom boy in the beach. Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. Don't smoke in the beach, bathroom boy in the beach, smoke the Cali weed, smoke the Cali weed. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach, smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. No hay playa en Italia donde se pueda fumar. La ganja esta hierba de semilla natural. A la poli no le importa que no hagas nada mal. Esta es la ley que tienes que respetar. Con toalla bañador, fumo porri, tomo el sol. Si en la playa es del sol, es atrás de la Pero no se puede hacer en esta playa a la que voy boy toda la vida. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the cali weed, smoke the cali weed. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the cali weed, smoke the cali weed. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. Es imposible ser consapevole de lo hago y pensar que mi vida nadie matado. Con cuatro juicios ya lo tengo arriesgado. No fumar en la playa en este estado. las quieren quitar. Dime que hago de mal, dime que hago de mal. Hey, don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the Cali weed, smoke the Cali weed. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the Cali weed, smoke the Cali weed. Don't smoke in the beach, but rude boy in the beach. Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. Beach. Root boy in the beach, beach, beach Smoke the Cali weed Beach, beach Root boy in the beach, beach Smoke the ganja herb Don't smoke in the beach But truth one in the beach Smoke the cali weed Smoke the cali weed Don't smoke in the beach But truth one in the beach Smoke the ganja herb Smoke the ganja herb Don't smoke in the beach But truth one in the beach Smoke the cali weed Smoke the cali weed Don't smoke in the beach But truth one in the beach Smoke the ganja herb Smoke the ganja herb Ay, ay, ay, ay, ay, ay gente que como yo y es man Jackie Reba en todo el verano está ahí fumando porros en las playas sí ay Jackie Reba ay ay ay ay Ruboy in the beach smoke the Cali yeah man Jackie Reba bless up Rude Boy yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah smoke the Cali weed yeah man Jackie Reba Reba Reba